Aste arteuntan hasiko da 3D ese izeneko legearen bozkatzea, legibiltzajean eta astazkenan senatuan, hortan sartzen da Vincent Bru diputatuak landu duen gaia alokairu pribatuen arautzea. Les propriétaires ne pourront pas dépasser une fourchette qui sera fixée par les autorités publiques. Encadrement veut dire sanction, c'est-à-dire que ceux qui outrepassent seront sanctionnés. Ils iront à l'encontre de la loi. Eta zigor ekonomikoak gehien bat, baina lege honen naulezia da, ez dutela aplikatuko jadanik bidean diren kontratuetan. Ça ne s'appliquera que pour l'avenir. Dans l'immédiat, le dispositif ne pourrait être appliqué que pour les contrats futurs ou renouvelés et pas pour les contrats euh, qui sont en cours. Neuria eparaldeko ogeita lau egitan plantan emango da kostalde guztian, hotx endaiatik bukalera, bai eta ustaritzen mila franga eduta urketan, tentsiogune nagusietan beraz. Alta, arautzeak bakarrik ez du etxibizitzaren problematika konponduko. Hortarako berriki prefetak iragarri estrategia batzordearen sorrera beharrezkoa ikusten du diputatuak. Ce n'est pas suffisant, c'est une des solutions que l'on doit mettre en place, mais il faut également réfléchir à d'autres outils et euh, ce comité stratégique aura pour objet justement de réfléchir avec l'État. Oztoporik gabe boskatzen bada legea, elduden udazkenean arautzea martxan ikusten alko da.